Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Rīgas Katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija, un šodien mēs esam kopā ar Dženiferu, Terēzi, Regīnu, Ralfiņu, Gēlu. Un Georgu. Šodien uh, pirmais jautājums būs, kā jums iet vispār? Pastāstiet. Labi, šodien tāda saspringta diena. Šodien, manuprāt, ir diezgan gara diena, un es jau ļoti vēlos doties <laughs> mājās pēc šīs garās skolas dienas. Mums bija ar Kārli, man liekas, ļoti interesanti diena. Mums bija pirmā filozofijas stunda pa visu gadu. Kārli, kā tu jūties pēc šīs stundas? Uh, viņa ļoti labi runāja. Uh, es teiktu, pat tik labi, ka varēja mierīgi gulēt stundā un izbaudīt viņas mierīgo balsi un, un, un, un saldu sapņus, uh, sapņot. Un, es tev pilnībā piekrītu par šīm stundām, bet viņas sniedz ļoti daudz vērtīgas atziņas. Uh, ik pa kādām pāris stundām. Tā kā ir vērts kādreiz arī neaizmigt un ieklausīties, ko viņi stāsta savā stundās. Uh, bet uh, mums ir šodien ļoti interesanta tēma padomā. Uh, tāda, man liekas, kas skar lielāko daļu jauniešu. Kas ir sociālie tīkli? Uh, varbūt tāds pirmais jautājums. Nu, skola. Uh, bieži vien nāks meklēt dažādiem projektiem informāciju. Stundās, ko es palūdzu, atrast tur, nezinu, kā sauc kaut kādu ļoti specifisku terminu, atrodiet tur vēl kaut ko šito un to. Kur jūs to visu meklējat? Ja ir runa par terminiem tieši, terminiem, tad ir tezaurus, kur mums arī skolotāji lūdzu, lai mēs atrodam. Jā, es arī tezauros meklēju. Tā. Bet principā tas iznāk telefonā, vai ne? Jā. Jā. Nav tā, ka jūs visi izdomājat ņemt uh, vārnīcas vai skaidrojumu un nezinu, enciklopēdijas un šķirstīt lapu pa lapai un meklēt vajadzīgo. <laughs> Nē, man liekas, viss šobrīd arī notiek ar telefoniem. Kā jums liekas, tas ir pareizi, ka visu vajag meklēt telefonā? Jums liekas, tas palīdz iemācīties, vai arī jūs atrodat terminu un pēc tam aizmirstat? No vienas puses tas palīdz. Kāds palīdz? Nē, tas, ka ņemot vērā tas, ka, nu, uh, kad tev nav jāmeklē, piemēram, skolā ir tāda tagad arī programmas soma.lv. Nu, ka tev visu laiku nav, ja tu aizmirsti skolā grāmatu vai mājās, tev nu, telefonā ir. Tev nav, piemēram, jāmeklē šajā ten nu, vārnīcā caur 400, 500 lapas pusēm, tu uzreiz ar ašu iemeklē, iemest tezaurā vai uh, letonikā uzreiz atrodās. Jā, tas uh, iekonomē laiku. Bet tā kā mūsu vecāki gāja uh, uz bibliotēku vakaros un nezinu, meklēju pareizo grāmatu, starp tūkstošiem grāmatu, lai atrastu vienu pareizo teikumu, kas ieraksta darbā. Tad eh, mums tas ļoti ātrāk paiet tas uh, meklēšanas laiks tādā ziņā. Um, Un kāda ir uh, sociālais tīkls, ko jūs visbiežāk izmantojat pašlaik, kā šajās dienās? TikToku. Un ko tu labi tur atrod? Um, īsti neko. Ne, nu, dažreiz tur ir kaut kas liederīgs, piemēram, es, nu, tur ar matemātikas uzdevumus atrast ļoti daudz. Tā kā šī vārda, kam tu sako, un kas tev parādās kā pašā. Jā. Dažreiz tur parādās ļoti neliederīgas lietas. Tur parādās ļoti neliederīgas lietas arī, un tad nu, vienkārši jāšķir tālāk, un tad paiet laiks tā ilgi, un tu baigi īsti neko liederīgu neatrodi. Tur. Un kā ar pārējiem, ko jūs visbiežāk izmantojat? Kādu sociālo tīklu? Instagram um, reels. Arī gan jau TikToks man būs. Man būs uh, Snapchat. Un eh, ko jūs tur abi divi atrodat labu? Nu, es tiktu kā baigi neko, man lielākā daļa tur futbola lietas ir un par neko citu. Bet, um, ne, nu jā, baigi neko. Mm, es apstāju draugiem sarakstos un visādas uh, kā bildes sūtu, ko mēs kaut ko darām šo, nu, šodien, šobrīd. Un to pašu vai ne, tad uh, nevar darīt Whatsappā? Nu, var, bet uh, Snapchatā ir uh, interesanti kā filtri, ko tu savs, piemēram, sejas var uzlikt, vai arī fotoattēliem. Tāpēc, Bet tagad jā, arī īstenībā iPhone, kad ir iznācis iOS 17, man liekas, tajā apgaitā, un uh, jau 18, tagad arī WhatsApp, kad uh, var izmantot uh, šo iespēju, tad, kad tev ir. Uh, nu, Kā tu paskaidro filtru sejas, ka tur uzliks, nezinu, sunītis, ka tu esi vai kaķītis vai kaut kas cits? Jā, ja es nemaldos, tas arī Samsungam kādu laiku jau ir. Daudziem jau, man liekas, tādiem vispār īstenībā ir. Jā, bet, uh, Jā, Agnēs, nav šeit diezgan maz tagad. Ir nu, var iepazīties ar visādiem cilvēkiem. Nu, arī fakti. Nu, sākumā tas bija vienkārši kā filtra aplikācija, bet tagad jau tas aizgāja kā par dzīvesveidu tikai caur snapčatu komunikācijām. Bet vispār, ja es nemaldos, ja, es nezinu, ja kāds zina, var pakomentēt, pakuriģēt. Man liekas, vispār Snapchats un Facebooks bija izdomāts kā tā kā, uh, kā lai pasaka latviski, dating apps. Nu, iepazīšanās. Iepazīšanās uh, saites, jā, iepazīšanās saites nezināju šādu faktu. Ļoti interesanti. Tā kā, manuprāt, abas šīs šie sociālie tīkli, tā to var nosaukt, īstenībā ir uh, gan labi, gan tie pašlaik slikti. Jo, nu, tā kā, jā, tev ir uh, iespēja komentēt ar saviem draugiem, paziņām, redzēt, ko dara viņi. Bet, tā kā, cik daudz mēs paņemam to liederīgo no tā visa, cik mums vajadzīgs redzēt, uh, ka tieši Anniņa vai Petrīts ir aizbraucis uz siltajām zemēm, vai kāds šobrīd ir kafejnīcā un tāds kā, nu, tā kā garšīgi kūka, tā kā cik tas ir vajadzīgs mūsu uh, informācijas uh, liederībai, lai mēs to visu patērētu. Kā jūs domājat? Cik jūs apmēram laiku izmantojat uz sociālajiem tīkliem, šķirstot katru dienu, kā jums liekas? Man šeit pārāk daudz. Cik ir pārāk daudz? nu, visu kopā varbūt kādas 8 stundas dienā. Man tas nāk, 8 stundas tas jau ir normāli. Okay. Tas ir ok. Mm -hmm. Diezgan man vispār īstenībā, es tūlīt atvēršu telefonā, man uh, skrīt, nu, displejā laiks ir, man liekas, pagājušajā nedēļā bija 7 stundas tikai. Pa visu nedēļu kopā sasumās. 7, wow, 7 stundas. Ļoti īstenībā labs rādītājs. Man pavasarī uh, vienreiz bija tā, ka pa nedēļas nogali man bija laikam 28 stundas. Jā, man rekurādās. Uh, dienā vidējais, ja eh, cik stundu izmantoju, 7 stundas. Malacis, malacis, tiešām. Ar Regīnu, cik tev stundas ir? Ja godīgi, es pat nezinu. jo es arī tik, tikko apskatījos, man, es arī, man arī Snapchatā un Instagramā ir visvairāk. Nu, tas, tās, tās, tās ir lietotas, ko es arī visbiežāk izmantoju. Nu, jā, es nezinu, kāpēc vajag TikTok, ja tā kā ir Instagram. Nu, jā. es tev lielā ziņā piekrītu, jo man nav TikTok. Bet... Es nu, īstenībā redzu tieši to pašu, ko manā māsā skatās TikTok, es redzu Instagram. Tā kā liela jēga no. TikTokā jau tur visāds tās tā no idejas, spekulācijas, ka ķīnieši noklausās visu kaut ko tam līdzīgu, tiek runāts, viss kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet tā kā pie jautājuma atgriežamies, cik liederīgi ir viss tas, ko tu redzi. Un tā kā, kur ir tā sāls, kāpēc jaunieši tik daudz patērē sociālos tīklus? Tas noderīgs mums pašiem. Tā kā, kā jūs domājat? Nu, man liekas, ka um, nu, daudz tie, kas izmanto sociālos tīklus, 8 stundas, tur 7, ir tieši tas, ka tu atvēri aplikāciju un uh, vienkārši sāc šķirstīt. Bet tur jau tas laiks arī aiziet, jo tu tā, ai, nu vēl vienu video, vēl vienu, nu tad vēl vienu man tur rīt agri nav jāceļas tik ļoti. Sāks no otrās stundas, nav nultā. <clears throat> tu neizjūti, kā tas laiks paskrien, tīpaši, ka tu esi sociālajos tīklos. Sociālajos tīklos laiks paskrien ļoti ātri, bet ir visiem jāpadomā, tā kā cik no tām, piemēram, astoņām stundām – cik tu tieši laiku izmantoji, lai tiešām kaut ko iegūtu, jo tu jau atver telefonu, nu, parasti, lai iegūtu kaut ko, nu, tā kā, piemēram, tu atver telefonu, labi, es uzrakstīšu tur mammai, paskatīšos tur Google, kaut ko ierakstīšu, un pēc tam tu tā, ā, man ziņa tur atsūtīt, un tad Jā, tu tur aizies. kaut kur pilnīgi citā vietā, un nemaz nav tā, tas mērķis, ko gribēji sasniegt, jau. Jā, un tur jau tas laiks arī aiziet, ka tu vienkārši nekontrolē sevi. Bet visvairāk, kas jābūt ar sociālajiem tīkliem, tad tu atceries, ko tu gribēji izdarīt, un tad arī paliec tā pie tā. Un es pēdējo laiku cenšos ļoti to kontrolēt. Man liekas, ka mēs visi cenšamies to kontrolēt, bet tāpat kaut kad jau tas aiziet tas laiks un aizmirstam, ko mēs gribējām darīt. Tad man radās tādas pārdomas. Astoņas stundas dienā tas ir ļoti, ļoti daudz ko mēs varētu 8 stundās izdarīt. Tā kā vēl mums ir labi, mums ir skola kaut kāda starp brīži, kad runāt ar draugiem, tas ir 8 stundas dienā. Ko jūs darītu, ja nebūtu sociālo tīklu un uh, uh, kāda būs jūsu mazie darbiņi, lielie darbiņi, kas tiktu izdarīti tajā laikā? Um, man gan jau būtu, kad es um, tajās astoņās stundās gan jau um, pēc skolas paglāt, atpūstos, tad varbūt aiziet futbolu spēlēt. Un uh, pa dabu ārā gan jau būtu, ja nebūtu šie sociālie tīkli, un es tās astoņas stundas visu laiku pāri būtu. Un es domāju, ar šie, ja nebūtu šie sociālie tīkli, es domāju, man naktī būtu daudz vieglāk aizmigtās tajā dienā, ļoti daudz enerģiju būtu iztērējis ārējā dabā un nevis sēdējis istabā un skatīties telefonā vispār tas, kas īstenībā es zinu, es esmu lasījis arī visu kaut kur, kad uh, īstenībā nebūtu vēlams kaut kādu stundu, pat minimums 20 minūtes tā kā pirms miega. Vispār nekāda telefona. Divas stundas? Jā, paldies, paldies, paldies. Ka tā kā nu nebūtu vēlams nekādu tā ekrānu, to ten spilgtumu, jo tas tavs acis pieraduši pie tā un lai, nu, uznākt miegs. Ko pārējie darītu, ja nebūtu sociālo tīklu? Gustav. Es domāju, es brauktu lasīt sēnes. Tipisks latvietis rudenī. Jā, un arī ar eh, riteni braukāt pa visādiem mežiem. Jā, Tā... gaileņu mērcīt, tas būtu vispār izcili. Iedomājies, tu tā kā brauc ar riteni pa mežu un vienlaiks meklē sēnes. Jā. Zini, tādu lielu baraviku zem eglis atrod jā, tādu. Jā, jā. Kā gailens, tādu groziņu atnāk aiziet pie māmas. Op, māma tā, op, cik daudz tev gailens. Kāds malicīts. Jā, cik kāds malicīts. Izli jā. izlietots laiks. Kāpēc nav to varbūt iedot par to, ka nomeklēs ēnas. Un, piemēram, tu aizēji mājās, zini, kas tev gandarījums būtu. Tu salasi tās uh, šitās ten nu, gailenes, aizēji mājās un vienkārši notīri uztais sēņu mērcīt ar kartupelīšiem. Vai sēņu zupu? Nē, sēņu mērcīt ar kartupelīšiem. Oi. Ar Vai jums ir šāds pats gandarījums pēc astoņām stundām sociālajos tīklos? <laughs> Loģiski, protams. Loģiski, es nezinu, ko Kārlis tur runā, bet man totāli nē. Pēc astoņām stundām zinu, cik daudz var iemācīties. Nē, bet es, es godīgi teikšu, man ēdienas būtu vienmēr pirms jebkā. Jebkā ēdienas man ir prioritāte pirms telefona, skolas, pitkeviča stundām, jebkam. Arī pa faktu. Es domāju, arī to citi cilvēki, arī kā Terēza un uh, Dženifer var piekrist, vai ne? Jā. Mhm. Mm Bet man arī liekas, ja nebūtu kā cilvēki nepavadītu tik daudz laika sociālajos tīklos, viņi kā izmēģinātu vispār daudz ko jaunu kā, un atrast varbūt savu jaunu hobiju. Vispār, ko darīt dzīvē, jo es zinu, ka daudz cilvēku uzreiz, piemēram, ja viņi nezina, vispār, ko darīt, viņi uzreiz ņems to sociālos tīklus. Bet man liekas, ka viņi vispār nebūtu. Tiešām daudz cilvēki atrast, ko jaunu darīt vispār. Un tad Ja jums, piemēram, ir tā bijis, ka jums izlādējas telefons, un jūs, piemēram, esat skolā, un pēkšņi jūs nezināt vairs, ko darīt, un tad ir tāda sajūta, A, kas būtu, ja vispār tā kā nebūtu telefons, tā kā, un nebūtu tāda opcija vispār? Jāsāk mācīties tā biežāk, vienkārši tad nebūs tāda sajūta. Tieši tā, jāsāk grāmatas lasīt, mācīties visu to. Pie, iesaistīties stundās. Dženifer, ko tu darītu, ja nebūtu cēlā tīklu? Mm, es īsti nezinu, manuprāt, tā kā piemēram, mazajiem, ma mazākiem bērniem viņiem ir. Nu, viņiem nav telefona, viņiem ir lielāka iztēle, un tad viņi var kaut vai iet ar akmeņiem ārā spēlēties. Viņi kaut kādā veidā atradīs interesi tam. Bet, piemēram, ja tu paliec vecāks, tad tev ir telefons, un tad, tas arī aizņem ļoti daudz tavu laiku, un tu vairs nevari iedomāties jaunas lietas, ko darīt. Tāpat kā Anija teica, kad izlādējas telefons, un tad nu, ir tā, nu, ko, ko man tagad darīt. Nu, es parasti tā kā varbūt sāku zīmēt kaut ko, uh, Um, manuprāt, man arī vajadzētu sākt lasīt vairāk grāmatas, jo man ir ļoti grūti lasīt grāmatas, jo tie burti kā saplūst kopā, un tad es īsti nesaprotu, vairs, kas tur notiek. Jā. Un nu, tagad tas arī tiek pazaudēts, jo vairākiem jauniešiem pat pirmajās klasēs sāk parādīties telefoni. Viņi uzreiz grib būt kā lielāki, uzreiz viņiem neinteresē lasītās grāmatas. Tā arī, manuprāt, tas viss sāk lēnām iz, izzust, ka neviens vairs baigi nelasīs. Es atceros, es pirmo nedarīs. kaut kur telefonu vispār trešajā klasē dabūju vai otrs. Es arī. Trešajā, es par... jā, trešajā. Es pirmo telefonu piektajā dabūju. Piektā, jā. Es atceros, bērndarzā pirms telefona es ņēmu, parasti, ka lies bija nolīs, un es milšu, kas tam liku ūdenī smilts un tā kā ķipa šitais ten uh, cements tas būtu un būvē visu kaut ko. Būvdarbnieks. Jā, un, uh, un pēc šī ir ļoti labs saruna temats, ko turpināt pēc pauzes. Tāpēc mēs ieiesim mūzikas pauzē ar prāta vētras dziesmu Jūras. nu šonakt atkal līs, krūtīs lēni ieplūst gaiss un siltums, simtiem jūru pārplūdīs. Ejot nojaucām gan šosejas, gan tiltus, zinu šonakt atkal līs. Tevis nebūs un vēl augstāks kļūs. Kāpēc mums tik ļoti bail no jaunā? Bail, ka neatšķirsim labo no ļaunā. Līdz tevi gaidot. Klusēt var tik dažādi, klusēt var kaut tikai taupot balsi, kad simts jūras pārplūdīs. Starp mums nojauks visas robežas un visas valstis. Līst, un man lāses skaitot, mūžā mirkli. manis dzīves, tevi gaidot, tevi gaidot, mm, tevi gaidot. Sveicināti atpakaļ rādījumā, arī raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē, un mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem, jo bez tiem mēs nebūtu šeit. Un tu, tagad turpināsim mūsu jau iesākto tēmu par sociālajiem tīkliem. Un kā, un kā jau mēs palikām pie tēmas, kad par bērnības, ka mums bērnība bija ļoti laba, jo mums nebija telefoni, bet tieši tagad šajai paudzei jau tas ir ļoti aktuāli mazā vecumā, ka ir jau telefoni, planša, datori un visas mobilās ierīces. Un ko jūs domājat par to? Vai tas ir pareizi, vai arī tā nevajadzētu būt? Man šķiet, ka tas nav pareizi un ka tā nevajadzētu būt. Ja, piemēram, manai māsai, kurai ir pieci gadi, viņa jau šajos Ziemassvētkos vēlās sev telefonu, un, manuprāt, viņai šajā vecumā vajadzētu kaut kādas lēļu mājas prasīt un visu kaut ko tādu, nevis telefonus, jo ko tur piecgadīgam bērnam vispār skatīties, kaut kādus YouTube šortus un visu kaut ko tādu. Tā kā tas ir tik ļoti nevajadzīgi, tīpaši tādā vecumā, man šeit tā nevajadzētu būt. Es piekritīšu Čemferai. Jā, bet īstenībā ir ļoti interesanti, ka ar visām aplikācijām, lielākā daļa aplikāciju, tie vecuma ierobežojumi. Tā kā, nezinu, tur Facebook no 14 gadiem, Instagram no 16, un pat WhatsApp ir no, nu, principā, no 16 gadiem. Bet kā, cik daudz īstenībā mēs uh, izmantojam aplikācijas tajā pareizajā vecumā, jo tā kā, kas ļauj, ļauj ir notikt tā kā Whatsappā 16, tā kā ātrāk par 16 gadiem reāli. Tā kā, kā es domāju, vai tie ierobežojumi ir Nē, nu, pareizi? Loģiski, jā, nu piemēram, labi. Vācijā ne tik ļoti, bet, piemēram, Snapchatā tas ir diezgan. Nu, tur var pēc pieredzes man ir pašam savs, un tur var visādi nu, sveši cilvēki tev pievienot. Nu, kā to sauc, ādot tos cilvēkus. Tas ir angliski, angliskojums. Bet uh, šo var arī funkciju izslēgt vecāku, un arī, arī ir iespēja, ka uh, vecāki redz, kas tev snapčatā notiek. Bet Vācijā es uzskatu, tā, kā, lai nu, neveidotos tādi apgrāpnieki gadījumi. Jo ir visādas grupas, uh, uh, visādas grupas kur visādi notikumi notiek. Uh, Nav tā kā, kad visur uh, nav krāpniecisko darbības, bet arī, jā, nav, nu, jā, es ne tā pateicu. <laughs> nu, protams, es piekritīšu Ralfam, jo, nu, man personīgi liekas, ka tie gadi varētu būt, nu, varbūt tur 15 gadi, nu, tā 14 varbūt, bet, nu, tā sociālā tīkla jau ir, tā kā, nu, priekš lielākiem cilvēkiem, kas nevar izdarīt tādas kļūdas, es teiktu, nu, jābūt pašam atbildīgam par savām rīcībām, un jāskatās, ko tu pievieno un tā. Un it sevišķi maziem bērniem, piemēram, tur aplikācijā Snapchat, es nedomāju, ka vajadzētu atrasties kaut kādā tur 5., 4. klasē, 6. varbūt. Jo nu, tur tiešām var tev sūtīt visādas lietas un pievienot tevi kā draugu nepazīstamu cilvēku, un tas arī var būt risks. Un, jā. Tas ir mans uzskats. Uh, tad varbūt tā no otras puses. Uh, cik daudz vecākā paudze liederīgi izmanto sociālos tīklus? Vai, vai viņi izmanto sociālos tīklus un kādus un kādiem mērķiem? Nu. Mēs varam tikai domāt, tas godīgi pateikšu. Mums nav neviens šeit tik. Nu, tas nav tā kā sliktā veidā domāts, nav tāda vecāka kā viņa cilvēka šeit. Tā kā, nu, es domāju, mēs varam tikai domāt tādā Bet, ja ir uh, kādas idejas, kā jūs izmantojat telefonu, jūs varat droši zvanīt uz 67, 969, 131 un pateikt savu, savu mobilo telefonu lietojumu. Labi, tad būtu tā kā vecāki. Ko jūsu vecāki izmanto sociālajos tīklos vai kā vispār viņi izmanto tālruni, telefonu, viedi, viedierītas? Visvairāk, visvairāk Facebook. Nu, man liekas, kad vecāki arī tieši sāka kā, izmantot vairāk sociālos tīklus, tad, kad viņu bērni sāk izmantot, lai redzētu, ko viņi tur skatās. Un tā, piemēram, mans tētis arī ielādēja tīklu, lai redzētu, kādu saturu es skatos. Jā, man liekas, vairāk jāuztrauc par mazākiem <laughs> bērniem. Tētim nekā... patīk tavs saturs. Ne jau konkrēti manai, jo viņš gribēja skatīties, bet kā, kādas lietas tur rāda. Bet, jā, konkrēti nekādas aizvadības neteica. Bet jā, man liekas, arī vecāks cilvēks vairāk sāk, sāk lietot visus sociālos tīklus, tā ir Facebook. Jo tā kā Facebook arī tika viss publicēts no piemēram skolām un tādā veidā, un arī vecāks reiz pievienojās tam visam, un ir laika tas arī viņiem aizgāja, un arī redzot, ka mēs laiku viņos sēžam, viņi arī tagad vairāk laika tur pavada, jo viņi noteikti mēģināja saprast, kā, ko mēs tik interesanti tur redzam, un tad viņi sāk lietot, un viņi tagad jau paši brīžos ir noteikti vecāki, kur pat nejūt arī to laika. Kā viņi pazudīs? Jā, jā. viņi jau ilgi viņā skarās, un tas uzreiz ir. Nevarēja būt pirms Facebook bija draugiem LV. <laughs> jā, man, man arī gribēja teikt, ka uh, man šķiet, ka tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēki ir veci. Un, ka, piemēram, um, kādreiz nebija tādi tīktoki un visi šitie, un tad bija draugiem LV. Un, um, piemēram, un Skype. Laikam, jā. Ja, Un tad uh, manā vecmāmiņa joprojām. Tiks joprojām spēlē draugu LV kaut kādas spēlītas, un tad es vienmēr skatos, kā, kurš joprojām izmanto draugiem LV un ko tur vispār vēl rāda. Jā, Ralf. Tas īstenībā ir ļoti interesanti, tā kā, ka joprojām daudz kur autorizējoties kā, vietnēs piedāvā kā Facebook, Google un draugiem LV. Mm -hmm. Nē, nu es saku, es atceros vēl joprojām, kad mana opera sēdēja pēc darba istabā un spēlēja draugiem punktu vai tas. Tās kas tur bija tās okeānija. <laughs> Tā, jā, okeānija, tur bija tās kārtas jāsaliek, kas tur vēl bija, tur bija tā puzle jāsakārto. Tur bija atšķirības jāmeklē. Tur bija daudz foršas spēles, es godīgi pateikšu. Es, es atceros, spēlēju kādreiz šitā inbox.lv spēles. O, jā. jā, tās bija baigi labās. Bet es nezinu, vai viņas vēl eksistē, es godīgi pateikšu. Vajadzētu pārbaudīt, paskatīties. Nākamā datorika stundā. Pilnīgi noteikti. Jā, īstenībā tā, draugiem jau bija tāds sociāls tīkls, man liekas, sākums Latvijā. Pirms tam jau diez vai bija citādāk sociāls tīkls īstenībā. Nu, Bet vecāki cilvēki sāka vispār jā, ar Facebook tieks arī, piemēram, nebija tieši draugos LV, jo tajā brīdī nebija tik daudz vecāku cilvēku, kas viņus arī lietoja. Es domāju, īstenībā viens no tiem iemesliem, kāpēc vecākie cilvēki sāk izmantot Facebook, Instagram, TikTok. Piemēram, manai mammai arī TikToks, jo viņai vienkārši interesē. Uh, mums ir zvanītājs, Uh, sveiki! Labdien! Labdien! Es gribēju par tiem sociālajiem tīkliem pateikt. Jā, droši. Kad es te noklausījos, ka daži labi sēž astoņas stundas uh, telefonā. Nu, tad man gribētos teikt, ka arī jūsu vecumā ir kā pietikt ar kādām trijām stundām. Jo es savā vecumā arī vairāk kā trīs stundas nenosēžu telefonā. Nu, jā. Tas gan. un tas, un tas ir, es esmu vecs vecāks. Es domāju, ka dažs labs man tur atpazīst. Jā, dzird, protams. Nē, nē, jā. dzird, dzird. Jūs esat ēterā, jā. jā. Nu. Tā kā sociālos tīklus arī mē, mēs vecie, es, piemēram, iz, iz, izmantoju lielākoties Facebooku, jo, uh, lai nesa, nelaustu galvu un neaizņemtu laiku lieki. Nu, jā. Tā kā jaunieši jau skatāties lai jums viss izdodas. Paldies jums tāpat. Jauku dienu. Paldies. Atā. Atā. Prieks, ka ir eh, cilvēki, kas mūsu klausās un sniedz savu iesaisti raidījumu veidošanā. Tiešām novērtējam šādu uh, aktīvu līdzdalību. Man tad... liekas, ļoti pareizi, ka uh, trīs stundas ir normāli izmantot telefonu dienā, bet nu, tomēr var jau arī mazāk. Un ir jāskatās, lai to laiku izdara, izlieto liederīgi un lai no tā tu kaut ko iegūsi. Jo var jau arī, protams, liederīgi izmantot tur telefonu, visādas savādākas mobilās ierīces, tur strādājot, Word dokumentā un tā. Bet, nu, protams, var vienkārši sabalansēt to laiku, kamēr tu pavadi, piemēram, tur skatoties vienkārši kāķa video un tā uzlikt sev modinātāju, lai neaizgulies tajos sociālajos tīklos. Man liekas, ka vairākiem cilvēkiem vispār vajadzētu skatīties, kur viņi lieto to savu sociālo laiku vispār. Un tad arī ar laiku, ja viņi vairāk skatīsies, kur viņi visu to laiku pavada, viņi arī sāks piemēram, plānot un redzēs, piemēram, nezinu, tik tā kā pavadīt tik daudz laika, vairāk kā citur. Tad reiz varbūt viņi sāks vairāk plānot, ka mazāk tur jāpavada. Un tad reiz varbūt cilvēki daudz mazāk vispār pavadīs laiku sociāla, sociālajās tīklos. Jā. Un mums ir vēl viens zvanītājs. Sveiki! Sveiki! Sveiki! Sveiki. Labdien! Nu, es, Labdien. es gribēju. Vidar, bet es gribēju pastāstīt par saviem bērniem. 80. gados viņi gāja skolā. Viņiem pat neļāva pulksteni rist uz rokas. Jā. Satanās, nu, jūs ļoti grūti sapratāt. Zona man ir slikta, man ir zona slikta. Nu, Mendi. Jā. Interesanti. Jā, ja tu varēji labi pazīt eh, pulksteni visu, nu, atpazīt, tad tikai varēja li eh, lietot pulksteni skolā. Citādi nemaz nevarēja. Un kur nu tagad, nu, te telefoni tad jau nebija tajā laikā, 80. gados. Nu, man liekas, tā ļoti pareizi pieeja. Ka... Tagad jau bija šie par. Jā, laiki mainās, nav vairs tā, bet man liekas, ka bišķi par ātru gan tagad vispār ar tiem telefoniem rīkojās. Jā. Uz ko lai jums labi veicās, es klausos jūsu raidījumu un, un dzīvoju līdzi atkal. Jā, paldies jums liels, jauki jums dienu. Laimīgi jums. Laimīgi. Labas sekas. Paldies, paldies. Paldies. Un tad Jā. varbūt tādu noslēdzošo jautājumu varētu jums uzdot. Kā jūs izmantotu liederīgi savu laiku, jums iespēja būt dzīvot laikā bez sociālajiem tīkliem? Oi, tas tāds grūts. Es vairāk lasīt grāmatas un pavadīt laiku ārā. Top 3 šobrīd būtu grūti vispār zināt. Man liekas, arī vairāk, lielākai paudzes daļai, kā vispār viņi varētu izmantot laiku, viņi par to īsti nav iedomājušies tik konkrēti. Man liekas, arī, kā jau pirms tam minēju, vairāk sākt kā atrast jaunus hobijus un varbūt sākt arī lielāku daļu pievērsties mācībām. Ir tīpaši šobrīd, kad nevar labot arī tos pašus kontroldarbus. Tā kā jā. jā. Un tad uh, Paldies par uh, jūsu klausīšanos. Jauku dienu un svētīgu pēcpusdienu. Visu labu! Visu labu! Visu labu. Visu labu. Visu labu. gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.